Ovo je naše rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda. Hvala Dori e, na ovom lijepom, e, ovoj lijepoj priči o novogodišnjim odlukama. Ja vam svima želim sretan Božić, sretnu novu godinu, nek vam se ostvare sve želje. Moje ime je Darija Mikulan Dražanetić i pričat ću vam o kazališnom amaterizmu. Naime, ja sam e, strastveni ljubitelj kazališta i amaterska sam glumica već 15 godina i glumim u jednoj kazališnoj družini u Dubrovniku koja se zove Kolarin i zaista sam sretna i ponosna. A kad pričamo o kazalištu i kazališnom amaterizmu možemo krenuti u stvari sa bardom svjetske književnosti sa jednim Šekspirom, njegovim najpoznatijim e, monologom koji kaže sav svijet je pozornica a ljudi, žene, u njoj glumci samo što dolaze i odlaze sa scene. I mnogo život uloga mu pruža kroz sedam čina. Prvo, kao dijete, on dreći, slini dojelji na ruci, a onda <laughs> plačni đak sa torbom svojom, s glatkim licem, puže poput puža bez volje k školi. Ljubavnik je zatim i uzdiše kopeč i tužno pjeva o obrvama drage. Tada vojnik, pun strašnih kletvi, s bradom kopantera, pantera, osjetljiv na čast, nagao na svađu, za mijehu slave stavit spreman glavu pred žrijelo topa. onda, kao sudac, za ukras trbuh kopuna pun nosi i strogo gleda s počišanom bradom, a pun mudrih riječi i običnih misli on ulogu sigra. Šesti je čin već pantalone, mršav, s papučama. Očale nosi, kosu k sebi stišće, a široke mu mladenačke hlače struk tanak grle. Snažno muško grlo, ko dječji vrisak opet tanko pišti i zviždi. I tako zadnji prizor stiže. Toj šareno je povijesti konac. Djetinstvo je drugo, zabora i propast. Bez zubi, vida, okusa, bez svega. Evo sjajan Šekspir i sav svijet je pozornica kao dobar uvod u kazališni amaterizam koji predstavlja oblik kazališnog stvaralaštva koji se ostvaruje izvan profesionalnih institucija, pri čemu sudionici nisu formalno educirani kazališni umjetnici, nego pojedinci ili skupine koje se kazališnom djelatnošću bave dobrovoljno. Motivirani su kulturnim, umjetničkim i društvenim interesom. U teorijskom smislu amatersko kazalište obuhvaća široki spektar praksi, od dramskih družina i kulturno-umjetničkih društava do školskih i studentskih kazališnih skupina te nezavisnih građanskih inicijativa. Njegova vrijednost ne mjeri se primarno profesionalnim standardima ili komercijalnim uspjehom, nego društvenim utjecajem, participativnošću i doprinosom kulturnoj demokratizaciji. Povijesno promatrano kazališni amaterizam ima snažnu kulturno povijesnu funkciju. U mnogim europskim zemljama, a i na prostoru Hrvatske, imao je važnu ulogu u očuvanju jezika, identiteta, tradicije i kulturne svijesti, a osobito u razdobljima političkih i društvenih prijelaza. Amaterske kazališne skupine često su djelovale kao nositelji kulturnog života u manjim sredinama, nadomještajući nedostatak profesionalnih institucija i omogućujući dostupnost kazališne umjetnosti široj populaciji. Sociokulturna dimenzija kazališnog amaterizma posebno je značajna. Riječ je o obliku kulturne participacije koja omogućuje građanima aktivno sudjelovanje u umjetničkoj produkciji, a nisu samo pasivni konzumitari sadržaja. Sudjelovanje u materskom kazalištu razvija estetsku senzibilnost, komunikacijske i socijalne vještine, potiče kreativno mišljenje te doprinosi izgradnji zajednice i društvenog kapitala. A u suvremenim kulturnim politikama kazališni amaterizam sve se češće prepoznaje kao dio koncepta kulturne inkluzije i cjeloživotnog učenja. Kazališni amaterizam predstavlja važan segment cijelog kulturnog sustava. On povezuje umjetnost, obrazovanje, društvenu integraciju i kulturnu politiku te potvrđuje da kazalište nije isključivo elitna ili profesionalno definirana umjetnička sfera, nego i prostor društvenog sudjelovanja, identitetskog izraza i kulturne vitalnosti. Našla sam jedan e, lijepi citat koji je napisala Dubravka Crnović Carić, inače glumica, redateljica i teatrologinja, koja jako puno radi sa kazališnim amaterima i sad ću ga rado prenijeti baš onako kako ga je napisala. U svakom se a osobito amaterskom kazalištu, zaljubljujemo u ideje. Svaka nova predstava otvara prostor čežnje. Upravo u tom naizgled neformalnom prostoru kazališnog amaterizma rađaju se najstrastveniji susreti i sudari, pa i trzavice, umjetničke, osobne i kolektivne. Kazališni amaterizam često se promatra kao simpatičnu marginu umjetničke scene – prostor za entuzijaste, za one koji se usude stati na pozornicu bez formalnog pečata struke. No tko uđe u taj mikrokozmos, ubrzo shvati da je amatersko kazalište mnogo više od hobija. Ono je poligon za testiranje granica, emocionalnih, organizacijskih, estetskih i međuljudskih. Amatersko kazalište traži stalnu pregovaračku vještinu između osobnih ambicija i kolektivnog cilja, između želje za profesionalizmom i realnosti oskudnih resursa. Svaki je projekt mala epopeja logistike. Tko može doći na probu, tko posuđuje svjetla, tko ima kombi za scenografiju, tko se uvrijedio, tko se vratio, a tko je tiho nestao nakon premijere. Ipak, upravo te borbe stvaraju zajednicu koja opstaje ne zato što mora, nego zato što želi. Kazališni amaterizam koliko god nesavršen i kaotičan bio, postaje prostor gdje se uči moći ranjivosti. Pred partnerom na sceni, pred publikom, u susretu s vlastitim ograničenjima i predrasudama. Istovremeno, kazališni amaterizam i prostor hrabrosti. Tamo se pokazuje naša odvažnost biti vidljivim bez zaštite titule ili institucije. U tom spoju ljubavi i trzavica zbog svakodnevnih borbi s okolnostima koje nam se nameću kako izvana, tako i iznutra, ponekad se rađa umjetnost koja možda nikad neće zablistati na velikim plakatima koja ovisi onome što profesionalna scena katkad izgubi, o sirovoj vjeri u smisao igre o povjerenju u ludičku narav čovjeka. Igra u kazalištu i u životu često je oblik ljubavi i duboke posvećenosti, kao i čitanje dubinskih kodova života. Evo, vjerujem da ste uživali ovome, ovoj divnoj priči koju nam je Dubrovka napisala, a sada kreće jedan sonet koji ja igram u jednoj predstavi koja se zove Mare Fjočica, koju je napisao Jozo Lovrić Jadrijev, režirao Paolo Tišljarić, ja u stvari u toj predstavi nemam ulogu e, jer nisam htjela glumiti u toj predstavi, htjela sam je preskočiti u životu, ali nekako naš redatelj je nadopisao e, uvodi, opus i jedan mali sonet koji ja eto tako pojavim se da bi povezala sva tričina predstave i da bi ljude uopće uvela u ono o čemu se radi. Tu smo dakle, zagledani u mnoštvo već odviše zbijeni sukrivci, možda šutnjom zatečeni na čvrste predmete oslonjeni. Udnu sebe još više ili još manje. Na tu je još neka čudna atmosfera s velikim tamnim prostorom uokolo. A ptice vremena proljeću, bez žurbe, bez zastoja i bez razloga. Tu smo dakle. I to je sve u tom našem vidokrugu. Dramska forma, drama igranje imaju vrlo važnu ulogu u našim životima, vode nas u jedan novi, drugačiji svijet koji otkrivamo svaki put iz početka, pomažu nam da prodremo duboko u svoju dušu, bolje razumijemo druge i svijet oko sebe. Postoji velika razlika između čitanja knjiga u kojima izmaštamo i vizualiziramo sve opise mjesta, likove, situacije i sadržaj u odnosu na dramsku formu u kojoj kao sudionici sve to proživljavamo tražeći unutar sebe odgovore na različite emocije, situacije i odnose. Drama nam postaje prostor istraživanja, veselja, zaigranosti, slobode, kreativnosti i promišljanja. Kazališni amaterizam i društvena zbivanja strašno su isprepeteni. Amateri koji dolaze iz zajednice donose na pozornicu različita iskustva i životne teme, približavajući se publici, na poseban način propitkujući probleme, identitet i vrijednosti. Tako se okupljaju ljudi i jača lokalni društveno-kulturni život – Zajednica snažno podupira amatersko kazalište što se može vidjeti na svim amaterskim predstavama koje su uglavnom rasprodane. Jer ljudi dođu i tamo vidu nekoga tko radi u banci, tko je učitelj, tko je turistički vodič, tko radi na radiju i zaista sa srcem i s velikim aplauzom dočekaju ih na sceni. To su dakle ljudi koji u svakodnevnom životu susrećete na drugim radnih mjestima. A ovo je ujedno prilika za ljude različitih dobnih skupina, različitih zanimanja da razvijaju dodatne vještine i budu okupljeni oko iste ideje, a to je strast i ljubav prema kazalištu koja rezultira osjećajem ponosa i korisnog djelovanja za svoju zajednicu. Ujedno pridonose i očuvanju lokalnog identiteta i baštine. Tako se potiče inkluzija, suradnja, razmjena iskustava. Članovi amaterskih skupina dijele dobro i zlo, ali ne samo na pozornici, već i u privatnom životu, jer se amaterizmom koji nastaje iz natiželje i zaigranosti širi krug dobrote i prijateljstva i stvaraju se neraskidive veze. Moje osobno iskustvo u kazališnom amaterizmu toliko je predivno da ga je teško riječima opisati – Ljubav prema kazalištu traje mi od ranog djetinstva i zahvalna sam roditeljima koji su me još kao djevojčicu vodili na brojne predstave, pogotovo dubrovačkih ljetnih igara. Valjda sam još tada sanjala da ću postati glumica, ali život nas odvede čudnim putevima i moj san o glumi ostvario se tek prije 14 godina kada sam kao zrela osoba sa izgrađenom drugačijom karijerom krenula u amaterske vode i došla u kazališnu družinu Kolarin. Od tada sam iz drugačije perspektive i neopterećeno mogla se prepustiti glumi i u njoj uživam i dan danas. To je moje mjesto sreće i slobode u kojem otpuštam stres, zaboravljam na svakodnevne probleme, mjesto koje mi daje utočište u teškim trenucima, životni polet u trenucima sreća obogaćuje moj život novim prijateljstvima, divnim uspomenama i čini ljepšim svijet u kojem živim. Dakle, kazališna družina Kolarin je pravi primjer da se uz puno truda žrtve, predanosti i ljubavi mogu ostvariti velike stvari. Iza nas je 15 godina ispunjenih smijehom, suzama, aplauzima i nebrojenim trenucima zajedništva. 17 predstava, 20 nagrada, više od 300 manifestacija i čak 38 tisuća gledatelja koji s nama dijele kazališnu čaroliju. Svaka naša izvedba ostavlja pečat naših članova koji, unatoč svakodnevnim obavezama i različitim životima, nesebično daju svoje vrijeme, energiju i srce za scenu. Svaki član kolarina je više od glumca i svi su potpuno različiti. Puno je tu ljudi različitih godina, različitih profesija, ali okupljenih u zajedničkom cilju i vođeni ljubavlju prema kazalištu. Mi smo sve po potrebi. Kostimografi, scenografi, tehničari, scenski radnici, redatelji, administratori, prijatelji i na koncu obitelj koja se okuplja oko zajedničke ideje. Stvaramo iz srca kazališnu čaroliju kroz zajedništvo, predanost i ljubav prema materizmu, njegujući baštinu, spajajući ljude, poštujući tradiciju i potičući emocije. Naš rad nije motiviran slavom, već smijehom i suzom u oku gledatelja – aplauzom i osjećajem zajedništva koji se rađa kad se zastor podigne. Učimo i napredujemo zahvaljujući suradnji s profesionalnim redateljima, scenografima, kostimografima i ostalim suradnicima. Svaka proba, izvedba, festival prilika je da upijamo iskustvo tehnike i savjete profesionalaca i iskusnih kolega te u potpunosti razumijemo sve aspekte kazališne umjetnosti. Hvala svim pojedincima i institucijama koji su nam na ovom putu nesebično godinama pomagali. Kazališna družina Kolarina osnovana je dakle 2010. s ciljem promicanja dubrovačke književne i scenske riječi, njegovanja zavičnog govora te izvođenja dramskih dijela za djecu i odrasle domaćih inozemnih autora, a prvi javni nastup održan je upravo u prosincu te godine. Od tada Kolarini djeluju kao srce i duša Dubrovačke kazališne matrske scene i ja ih ovom prilikom sve pozdravljam. Reći ćemo još predstave koje smo odigrali, to su špojka Kanasta, Skeraca, Svete Marije, Božić Djeda Martina, Ribarske svađe, Matrimonio, Božićni čarobni napitak, Vjera iznenada, novela od stanca, Dugonja, Trbonja i Vidonja, Ježeva kućica, karaoke show, Mare Fjočica, do posljednje kapi krvi, Carevo novo ruho, Nered u redu letenja, Puno je tu divnih redatelja bilo koji su s nama radili. Prisjetit ćemo se samo i naše slavne glumice Žuže Greni koja je upravo posljednje godine svog života posvetila radu s nama kolarinima i režirala nam dvije predstave. Evo, osim vlastitih produkcije, rado sudjelujemo na festivalima, humanitarnim, kulturnim manifestacijama, a i dobili smo puno nagrada što nam daje i motivaciju, ali i odgovornost kako nastaviti dalje. Uredno sudjelujemo na festivalu kazališnih amatera koji organizira Hrvatski sabor kulture i pohvaljujemo se s puno, puno nagrada koje su nekakav zalog za budućnost. I evo sada za sam kraj, već je spremna kolegica Karolina Lisak-Vidović, ja sam zaista sretna i ponosna i počašćena što sam dio ove priče obaranja Guinnessovog e, rekorda. E, evo, najavit ću kolegicu, želim vam svima svako dobro i vidimo se opet nekom sljedećom prilikom.